Merhaba. Söz Küçüğün ekibi olarak Ermenistan Erivan'dan bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Gizem. Ben Rabia. Ben Emre. Buraya 7. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Film Festivali için geldik. Bize programımızda yardımcı ol- olacak Aref e, çevirmen olarak yardımcı olacak bize bugün. E, festivalde tanıştığımız bir grupla, katılımcıyla birlikte program çekmeye karar verdik. Merhaba. Merhaba. Merhaba. E, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Adınız, yaşınız, neler yapıyorsunuz? Խնդրում եմ ներկայացեք անուն ազգանուն ինչով եք զբաղվում։ Մ, Ես Կոնստանտինն եմ, 24 տարեկան եմ։ Ben Konstantin 24 yaşındayım. Dört küçük arkadaşlarımla birlikte blog e, festivalin blogunu, blogunu ya- yazıyorum. Ես Վարդկեսն եմ, 15 տարեկան եմ։ Բան Վարդկես, ոնց ճաշնդ եմ։ Իմ մյուս ընկերների հետ մասնակցում եմ բլոգ գրելուն ֆեստիվալի մասին։ Diğer 3 arkadaşlarımla birlikte festival hakkında blog yazıyorum. Ամեն օր շրջում ենք քաղաքով, մասնակցում ենք միջոցառումներին։ Her gün şehirde dolaşıp etkinliklere katılıyorum. Ու հետո մենք դրա մասին բլոգ ենք գրում։ Sonra onlar haqqında blog yazıyoruz. ու բլոգի մեջ գրում ենք ոչ թե ինչ է ինչ է եղել, այլ այն թե ինչ են կարծում դրա մասին։ Բլոգտա nə olduğunu deyil də nə düşündüyümüzü yazıyoruz։ Եվ հետո տեղադրելով հենց մեր Roland Fest բլոգի մեջ հնարավորություն ենք տալիս մյուսներին կարդալ։ Sonra festivalin sayfasında yerleştirerek diğerlerin de, diğer kişilerin de görmelerini sağlıyoruz։ Ես կբացատրեմ, դուք բան արեք, ձեր բան արեք։ Հա դուք ձեր մասը բացատրեք։ Ես Ռոբերտ Պետրոսյանն եմ, 15 տարեկան։ Mən Ռոբերտ Պետրոսյան, 15 yaşındayım։ Ես եւս բլոգերներից մեկն եմ։ Բան դե բլոգեր բլոգերlərdən biriyim։ Եվ գրում եմ միջոցառումների մասին։ Բան դե etkinliklər haqqında yazıyorum։ Ես Ռուբինան եմ, 16 տարեկան։ Բան Ռուբինա 16 yaşında։ Հիմա հիսորում եմ դպրոցում։ Օկլագի դիարում ու մենք մեր դպրոցական արձակուրդները մեր խումբը շատ արդյունավետ ենք հասկացնում։ Okul tatillerini çok faydalı bir şekilde değerlendiriyoruz. Որովհետև մասնակցում ենք այս փառատոնի մասին, որովհետև գրում ենք այս փառատոնի մասին բլոգ եւ մեկնաբանում ենք իրադարձություններն ու միջոցառումները։ Bu festival hakkında yazıyoruz ve aramızda e, tartışıyoruz e, sorunları ve ben Sofia Zakharyan 14 yaşındayım. Իմ ընկեր ը, այս միջոցառումը ինձ տվեց հնարավորություն ծանոթանալ նոր ընկերներ եւ շատ մարդկանց հետ։ Bu etkinlik e, yeni arkadaşlar e, e, kurmamı e, sağladı. Եվ նաև շատ ուրախ եմ ծանոթանալ մեր Թուրքիա վրացի ընկերներին։ Թուրքվə Gürcistan'daki arkadaşlarla tanıştığım için çok memnunum. Havlatsın. Kalp bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ասեմ։ Ես բացի այստեղի բլոգից, Roland Fest-ի բլոգից, բլոգ եմ գրում նաև Eurovision-ի մասին։ Festival dışında Eurovision haqqında da blog yazıyorum. Ու հետո երբ իմացա, որ հնարավորություն կա բլոգ գրել նաև ֆեստիվալի մասին, festival hakkında blog yazabilme imkanım olduğunu öğrenince մտածեցի հետաքրքիր կլինի, որ եթե ես փորձել եմ Եվրատեսիլի մասին բլոգ գրել եւ իմ կարծիքը այդտեղ գրել երկերի մասին, այստեղ ֆիլմերի մասին ինչ կգրեմ։ e, Eurovision'da e, şarkılar hakkında blog yazdıktan sonra film festivalde filmler hakkında da yazmak ilginç olur diye düşündüm. Kaç senedir blog yazıyorsunuz ve nasıl başladınız bu işe? քանի տարի որ զբաղվում եք բլոգ գրելով եւ քանի տարեկանից եք սկսել ես լավին դու դեռ վարմացորիչը ուրեմն իմ անձնական բլոգը ես ունեմ ընդամենը մի քանի ամիս է բայց մինչև այդ ես գրել եմ տարբեր բլոգային պորտալներում Ee, kendi e, blogum e, birkaç aydır daha daha çok yeni ama e, daha önce başkalarının blogunda yazıyordum. Բացի դրանից մեր Հայաստանում Facebook-ը շատ ուրույն դեր խաղաց սկզբի իր этаպներում։ Ես Facebook has Facebook, a very Facebook had a very strange role in the beginning because it was rather a blog than a social network in the beginning, in the very beginning. Ee, Ee, Facebook en başta e, bir sosyal medyadan, e, sosyal ağdan daha fazla bir blogdu. Ա, Այնպես որ կարող եմ ասեմ իմ բլոգեր բլոգերական կարիերան սկսել եմ Facebook-ում, երբ որ այն ուներ ընդամենը 5000 հայ հայ բաժանորդ։ O yüzden Facebook'un e, rol, rolünün e, çok büyük olduğunu söyleyebilirim yazmaya başlamamda. Ու Արդեն մի քանի տա 3 տարի է կարելի ասել։ Ve artık 3 yıl oldu e, kendi blogumun olmasına. Ես բլոգերությամբ զբաղվում եմ մայիսից։ Ben e, Mayıs ayında başladım blog yazmaya. Ինչպես Կոստանդինին ինձ էլ բլոգերություն անելու մեջ օգնեց Facebook-ը։ Konstantin gibi bana da Facebook e, yardım etti blog yazmama. Որովհետև ես Եվրատեսլի ֆանատ էի։ Çünkü ben Eurovision'un fanlarındaydım, fanlarındandım ու ընկերներ ունեի, որ Facebook-ով էի նրանց հետ ծանոթացել։ Վե Facebook-ը ընթանստում Արքադասարոն Վարդը, ովքեր ունեին իրանց իրենց սեփական բլոգը, Onların kendi blogu vardı եւ ինձ նույնպես խորհուրդ տվեցին գրել բլոգ Եվրատեսիլի մասին։ Ve bana da Eurovision hakkında blog yazmamı tavsiye ettiler. Սկզբում շատ չէի հասկանում ինչ անեմ, İlk başlarda ne yapacağımı pek bilmiyordum. Բայց հետո այդ ընկերներից խորհուրդներով արդեն հասկացա ինչ է պետք անել։ Ama yavaş yavaş o arkadaşlarımın yardımıyla ne yapmam gerektiğini öğrendim. Եվ հիմա էլ շարունակում եմ։ Ve şimdi devam ediyorum. Ես 6 ամիս է ինչ զբաղվում եմ բլոգերությամբ։ Ben 6 aydır blog yazmakla uğraşıyorum. Գրում եմ դպրոցական բլոգում։ E, okul blogunda yazıyorum. դպրոցական խնդիրների հուշերի մասին։ E, okul e, yılları ve e, e, hatıra, hatıralar hakkında. Ա, Այնտեղ ճանաչվեցի դպրոցական բլոգերներից ամենաակտիվ ու համարձակ բլոգեր։ Okulda en popüler e, blog yazıcısı olarak seçildim. Այս փառատոնը Ben bu festivale kadar e, e, kendi blogum yoktu. բայց գրում էի տարբեր թեմատիկ կայքերում ու diary ունեի։ Ama e, değişik e, konular hakkında hep yazıyordum ve e, e, günlüğüm de vardı online. Ես հենց վերջերս եմ սկսել զբաղվել բլոգերությամբ։ Ben blog yazmakla son günlerde başladım. Ա, Սակայն ունեմ գրելու մեծ փորձ։ Ama yazmakla ilgili çok e, deneyimim var. Մոտ 3 տարի գրում էի ինտերնետային ժուրնալում։ 3 yıldır internet e, dergisinde e, yazıyordum ա, Եվ մոտ 1 տարի ա, դպրոցական։ ve bir yıldır da okulda. Ծնվածօրվանից բլոգ է, էլի բարը։ Doğduğumdan beri <laughs> blog yazıyormuş. Festival hakkında blog yazdığınızı söylüyorsunuz. Ee, peki bloglarda nelerden bahsediyorsunuz? Ee, festival festivale dair nelerden bahsediyorsunuz? Ասմեք որ ֆեստիվալի մասին բլոգ եք գրել, իսկ ը, ինչի մասին եք այնտեղ խոսում։ Այդ երբ ը, մենք ամեն օր առավոտվանից ըստ ֆեստնան մենք ունենք ցուցակ օրվա որ ժամին ինչի միջոցառում է լինելու դուրս են գալիս, եթե պետք է բաժանում ենք, եթե հասցնում ենք բոլորս միաժամանակ գնում ենք այնտեղ, ամբողջ օրվա ընթացքում աշխատում ենք բոլոր միջոցառումներին լինենք, կասես։ Her sabah kalkıp o günkü programa göre ne etkinlikler varsa katılmaya çalışıyoruz ve Հետո երեկոյան գնում ենք մեր գրասենյակ, Դե հենց արած։ Հա, փորձում ենք բոլոր միջոցառումներն ունեմ, տեղալինում ամբողջ ամբողջ թմով ենք լինում, տեղալինում կիսվում ենք, որ հասցնենք։ Bazı yerler, bazı yerlere hep birlikte, bazı yerlere de tek başımıza gidiyoruz ve orada ne olup ne bittiği hakkında yazmaya çalışıyoruz. Երեկոյան գնում ենք արդեն մեր գրասենյակ եւ սկսում ենք մեր տեսած, որ մենք ոչ թե լուսաբանում ենք, կարող է միևնույն միջոցառման մասին բոլոր 4-ն գրեն, բայց լրիվ տարբեր բաներ, այսինքն կախված նրանից ամեն մեկի ինչա կարող։ Կարծիք biz orada olup, olup bittiği hakkında görüşlerinizi söylüyoruz ve döndüğümüzde hep birlikte yazmaya çalışıyoruz. Ըստ մեզ ամենահետաքրքիր ու քննարկելի թեմաներն ենք մենք բարթացնում բլոգում, որտեղ բլոգում ցանկալի է որ քննարկումներ գնա կոմենտների տեսքով։ Biz e, e, en, en çok hangi e, konu ilginçse onun üzerine çalışmaya çalışıyoruz. Peki bize e, sosyal medyadan e, veya sosyal medyanın öneminden bahseder misiniz biraz? Ա, Մեզ կարող եք ասել սոցիալ սոցիալական կայքի կարևորություն եւ մեդիայի դերը։ Այդ երևի մի քիչ ես չգիտեմ ինչ կանով է դի մանկական ռադիո ծրագրի մեջ կարամ ասեմ, հա։ Ա, ուրեմն վերջի իրադարձությունները արաբական աշխարհի ցույց տվեցին, որ սոցիալ մեդիան ու բլոգոսֆերան դարձել են շատ ուժեղ գործիքներ։ Arap ülkelerde olan son günlerde olan şeyler sosyal sitelerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. Այսինքն ինքը դառնում է գործիք, որով ժողովուրդը ամենաներքևում գտնվող որ մինչև այդ հնարավորություն չուներ իր կարծիքը հասցնել հասարակությանը, արդեն այդ հնարավորությունը ունի։ Դու այդքան տակման շարունակեմ։ Onun sayesinde herkes sesini istediği kişiye duyurabiliyor. now nowadays like uh, social medias and blogosphere uh, is uh, changing like uh, it, it, took the role of the charismatic leaders of the past because if if before there you needed to have a leader who would invent a policy or a logo which will unite people now this like there is a logo without any leader which unites people uh, about an ideology that's the main role of social media geç, yani bundan önce e, karizmatik liderler vardı hayatımızda ve bu karizmatik liderler e, bizi yönlendiriyorlardı. İşte belki bizi bir arada top, tutmak için, toplamak için belli logoları vardı, belli söylemleri vardı. E, şimdi e, sosyal medya var ve sosyal medya olduğu için e, bu karizmatik liderler yok. Karizmatik liderlerin yerini sosyal medya alıyor. Onların da kendi logoları var. E, ama bir, birleştirmek için sadece bu ağ bize yetiyor. Ինչ ասեմ։ Այս թեմայի վրա բան սոցիալական մեդիան ի՞նչ դեր ունի այստեղ։ Ինձ համար առաջին հերթին սոցիալական այդ մեդիան ընկերություններ ձեռք բերելն է եղել։ Benim için öncelerden önce arkadaş kurmak önemliydi. O այսքան խոսացա մենջ մեջ Եվրավիդինյանն էի ասում, այս ֆերամելա է ինձ օգնել։ Ա Հերքում դասներում Եվրովիզիոն հերքունյու Եվրովիզիոնա լավիորում ամա այլ olmuş. Ուրեմն ինձ նոր ընկերություններ ձեռք բերելու հնարավորություն ա տվել։ Մեկը ֆեստիվալ։ Yeni arkadaşlıklar edinmemi sağladı sosyal medya։ Եվ ընդհանրապես մեր ֆեստիվալի շրջանակներում այդ բոլոր նորությունները, նյութերը տարածելու Եվ ինքս կարդալու մյուսների գրածները։ Վե ֆեստիվալ վե ֆեստիվալ haqqında bütün dünyaya duyurmamı ve onun hakkında bilgilendirmemi sağladı. Սկզբում ինձ համար մեդիան ուներ ավելի շատ ընկերներ ը, ընկերների հետ շփվելու նշանակություն։ Benim için de öncelikle sosyal medya arkadaşlarla bağlanmamın bağlanmak için kullanıyordum. Այսինքն կապ է հաստատում մյուս ը, մարզերի երեխաների հետ։ E, e, Diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarımla ö- öylece e, e, konuşabiliyordum. Սակայն ներկայումս ը, ես Հա, ծանոթանում եմ նորություններին։ Ama artık e, haberleri ya da dünyada ne, ol- ne olup ne, ne bittiği hakkında e, bilgi sahibi olmak için kullanıyorum. Տեղեկանում եմ տարբեր ծրագիրների մասին։ եւ Farklı մասնակցում եմ։ e, program programlar hakkında bilgi e, bil- bilgiler e, alıyorum. Եվ մաս- Հիմա սոցիալական ցանցերի նշանակությունը շատ ավելի մեծ է, քան ուղղակի ընկերների հետ շփվելը։ Bugünlerde e, sosyal medya artık sadece arkadaşlıklar kurmak için değil, e, çok e, önemli rol alıyor։ Ու իմ համար այն հիմնականում նոր ինֆորմացիա ստանալու, ինֆորմացիան տարածելու աղբյուր է։ benim için e, bilgi e, bilgi almak ve o e, benim bildiklerimi de e, başkalarına duyurmak için e, kullanılan çok önemli bir şey. Ուրեմն իմ համար մեդիան ա, հիմնականում լուր, հա, լրատվություն, ինֆորմացիա ստանալու ամենամեծ միջոցն է։ E, Benim için e, sosyal medya e, bilgi e, almak için Dostlarım. kullandığım çok e, önemli bir şey. Եվ ա, սոցիալական մեդիայի դերը ավելի մեծ է իմ կարծիքով, քան ընդհանրապես հեռուստատեսությունը կամ Ve bence e, sosyal medyanın e, önemi daha büyük televizyondan ve ga- gazetelerden. Եվ իմ կարծիքով շուտով ը, ընդհանրապես հեռուստատեսություն կամ թերթերի լուրերի կարիք չի լինի։ եթե Ve bence e, yavaş yavaş e, hiç kimsenin e, televizyona ya da e, gazetelerden haber almaya ihtiyacı kalmayacak. Peki neyi amaçlıyorsunuz bu blog yazarken insanlara hangi mesajı vermek istiyorsunuz ya da vermek istediğiniz bir mesaj var mı bir amacınız var mı? Ա, Ինչ նպատակ ունեք ա, ձեր գրած ա, ա, բլոգով ա, ա, ինչ եք ուզում հաղորդեք մարդկանց։ Դուք սկսեք, ես հետո կասեմ։ Ա, Մենք նախ որ մասնակցում ենք այդ փառատոնի միջոցառումներին, Ընձելիքլեր ֆեստիվալին այդ etkinliklerine katılıyoruz։ Մենք այդ բլոկի միջոցով ցանկանում ենք որպեսի մյուս մարդիկ իմանան այս գրանալիք միջոցառումների մասին։ Ve orada yazdığımız blogla başka diğer insanların da bu festival hakkında öğrenmelerini istiyoruz։ Բայց մենք ուղղակի այս ֆեստիվալը լրագրողները չենք, Biz sadece bu festin gazetecileri değiliz. Մենք ուղղակի գրում ենք մեր սուբյեկտիվ կարծիքը ու սպասում ենք այլ մարդկանց կարծիքներին։ Biz kendi fikrimizi yazıyoruz ve diğer insanların ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyoruz. Ինձ համար գրելուց հետո հետաքրքիր է թե իմ կարծիքի հետ ով է համաձայն։ Benim için benim yazdığım yazdığım başkalarının benim yazdığım hakkında ne düşündüğü de çok önemli. Եվ ամենաշատը կարևորում եմ, երբ որ կոմենտներ են գալիս։ Ve yorumları da çok önemsiyorum. Ու շատ սիրում եմ կոմենտների միջոցով խոսալ, վիճաբանել, Ve yorumlarla konuşmayı çok seviyorum, tartışmayı. մեր նպատակն է ավելի բաց եւ հասկանալի լեզվով իրադարձություններ լուսաբանելը։ Bizim amacımız aa, am, Բաց aa, kolay şekilde insanlara bilgi vermek. նոր մարդկանց հետ ծանոթություններ եւ ը, տպավորությունների մասին դիսկրելը Yeni insanlarla tanışmanın verdiği faydaları aa, söylemek. շատ փառատոներ կան, շատ միջոցառումներ կան, որ անկրում են մանկապատանեկան անունը։ Genç gençliğe gençlikle ilgili çok etkinlikler var ama բայց իրականում իրանք իրանց մեջ մենակ զուտ այդ անունով է վերջանում է մանկապատանեկան ֆակտորը։ Ama onlar pek bir şey yapmıyorlar. uh, like th- this blog gives a, a, chance for a youth to not only to create the blog to express themselves but mm-hmm. also a lot of other young people teenagers to participate and feel themselves associated to the event um, um, Aslında bu blog sadece çocuklara e, kendilerini ifade etme ve festivalle ilgili tanıtım yapma şansı vermiyor. Diğer bir taraftan da bu blogu takip eden diğer e, çocuklara ve gençlere e, bu bloğa katılma ve bu blog üzerinden de e, etkinlikleri takip etme fırsatı tanıyor. E, peki herkes beraber toplanarak mı e, yazıyor blogları yoksa herkes kendi evinde kendi bilgisayarında mı yazıyor? Իսկ ը, դուք առանձին ամեն մեկը ձեր համար ձեր տանն եք գրում, թե հավաքվում եւ միասին եք գրում բլոգը։ Նայած որ։ Օրինակ այսօր մեր տներով ենք անելու, երեք իրար հետ ենք գրել։ Güne bağlı bir gün belki birlikte başka bir gün belki ı, tek başın tek başınıza. Daha önce Evet. festivaldeki filmlere katıldınız mı? Yorumlarınız nelerdir? Bundan bu sorudan sonra da yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Ը, Սրանից առաջ ը, մասնակցել էիք ֆեստիվալին ը, ֆի- ը, ֆիլմերին եւ ը, սրան ա- այս հարցին պատասխանած հետո արդեն կամած-կամած մոտենում ենք ավարտին։ այլ ֆեստիվալների, թե այս ֆեստիվալի անցած տարիներին։ Այս ֆեստիվալը։ Başqa ֆեստիվալ։ Այս։ Ես առաջի անգամն եմ։ Ես անցած տարի ֆիլմերի դիտման եմ մենակ եկել։ Կոստանտին Կոստանտին ilk defa katılıyormuş. Vartkes daha söylemem gerekiyor mu isimleri? Vartkes geçen yıl filmleri izlemiş sadece. Jest, katılmamış. Jest je film je v Midjotun'da yayınlanıyor. Ben e, Sofia, Sofia hem filmlerde olmuş hem katılmış. يا سلام فيلمين غير فيلمين ديك مانا روبينا روبينا filmleri izlemiş. Sen araçan kalmayan. Ben ilk Robert. Roberto ilk defa katılmış. Böylelikle Erivan'daki e, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, gel- Konuklarımıza da e, çok teşekkür ediyorum bizimle burada oldukları için, görüşlerini paylaştıkları için. Ee, Son olarak da söylemek istedikleri bir şeyler varsa m, söyleyebilirler. Ա, Ինչ որ բան կա, որ ուզում եք ասել նախքան ավարտվելը։ Ուրախ եմ, որ թուրք ընկերներ ունեցա ու ը, բնական ճանաչեցի արդեն։ Ա, Türk arka- arkadaşlarım olduğu için çok sevindim. Biz de öyle. Ես ուղղակի նախանձում եմ իրանց սերունդին, որովհետև մեր սերունդը տենց հնարավորություն չուներ։ Aa, Ben onları çok kıskanıyorum. Çünkü bizim böyle fırsatımız olmamıştı. Ee, ayrıca e, çevirmen e, çevirmende veya anlaşmamızda yardımcı olduğu için Arev'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, bir Söz Küçüğün programının daha sonuna geldik. Hoşça Ho Hoşçakalın. Hoşçakal. Hoşçakalın. <laughs>